Mateo on the beat. Esa baby no me para buscar, traerme no me para llamar. Si tú quieres lo hacemos por lo sano, por mi amor. Y el la yo le voy a llegar. Me pagué contigo, voy a gastar. O comerme lo que hizo el cirujano. Voy a darte un vuelto por mi pantano. El éxito no para de llamar, llamar, llamar. Me siento como la mil llamar. Me siento como Roma en el boca. Y los diamantes no paran de bailar. Traficando música. Sumando, sumando, se sale matemática con una puta CONOTA ah. Que era muy, que un mi fanática. Oh. Tengo una ventana problemática. Pa' lo verde que mandé pa' Bélgica. Ah. Yo sigo siendo el que comanda esta gila. Eh. Dile no a que que meto la automática. Oh. El loquito pela y el oso polar tan parqueado. Oh. Y el cuello gelado, los giles que han mareado. Y el la y yo les voy a llegar. Me pagué contigo voy a gastar. O comerme lo que hizo el cirujano. Voy a darte un vuelto por mi pantano. El éxito no para de llamar, llamar, llamar. Necesito como la mil llamar. necesito como Roma rica en el boca. Y los diamantes no paran de bailar. Y todos mis compas tienen rojo y les damos cortenar como el tesoro la Rubicón. Alto calibre Jericó, la Lopeta Bro y los cocodrilos siento jefe, más me triángulo. Estoy el mismo cuando va el espectáculo. Ya cada uno que saco siempre para ángulo. Yeah, como quitando en el real. Hasta baby famando la poli buscando, no me puedes detectar. Y tu ir tirando, que onda que ando, que la vas a buscar. Oh, oh, oh. El loquito pela y el oso volar tan parqueado juego congelado los que que quedan mareado. Y a las y yo les voy a llegar. Me pagué contigo voy a gastar. O comerme lo que hizo el cirujano. Voy a darte un vuelto por mi pantano. El éxito no para de llamar, llamar, llamar. Me siento como la mil llamar. Me siento como Roma Riqueme en el boca. Y los diamantes no paran de bailar. <laughs> que Glen, baby, tú sabes. Con el Mateo, yao. Con pues solo escuchar la pista, la voz, ya sabe la combi. Puro palo obligado. Estamos haciendo esto fácil, papi.